pli da pascioi, mal pli da depressioi. Movigiado, ne nur bonfartigas la corpon, set ancau la psicon. Tion confirmas metastudaggio cun prescau cent mil partoprenintoi. Ciu iras pli ol quin mil pascioin en tago, tiu suferas signife pli malofte sub depressiae simptomoi ol malpli movigemai homoi. Ju pli piediras homo, des pli malgranda estas lia risco morti frue pro plei diversai malsanoi. Tion montras inter alie granda studajo e la passinta iaro. Iam quar mil pasioi entago, tago, havas laugi, mesureblain effectoin suficias ancao mal longa ciu taga promeno, de proximume dec unu minutoi, ciel tion resultigis plua studo. Sed ne nur la corpa sano profitas de regula movigiado. Lau prilumigo same e la pasinta iaro, sporto povas havi ce depresio e similan efficon, ciel medicamentoi cae psicoterapio ec se la terapia realigo ne estas ciam tute simpla, char la manco de impeto estas ofte unu el la kernaj simptomoj de depresiaj malsanoi. Multae esploristoe protio accentas ancao la preventivan signifon de corpa activezzo. Studajo, e la jaro du mil de exemple supposigas, che ciu taga currado de dec quin minutoi malaltigas je quarono la riscon malsanigi pro depressio. Pascioi estas, laula hispana esplorista te amo, practica mesur metodo por la ciutaga activontezzo, char multai homoi intertempe nombras sia in pascioin, ciu sur compufono, au per proprai nombriloi. La priugia analiso de la ciutaga movigiado ocasis sur base de studagioi la iaroi 2004 gis 2023, cun datumoi de pli ol 96 mil homoi el dec tri landoi. La average e pasioi amplexis de apenau 3 mil gis pli ol 10 mil pasioi. La resuma resulto de ciui aberagiae analizoi, do comparae studagioi e unu sola tempo puncto, resultigis che homoi, ciui atingis pli ol quin mil pasioin tago, havas signife mal pli da depresiae simptomoi ol tiui, ciui ne atingas tio nombron da pasioi. La analizo de ciui longtempai studagioi crome resultigis, che personoi, kiwi iras ciu tag pli ol sep mil, quincent pasioen, malsanigia signife pli malofte pro depressioi, ol tiiui, kiwi ne atingas tion nombron. Ilia risco estas je quardec du procentoi pli malalta. La actuala prilumigo confirmas linearan rilaton inter pasioi caes depressio, ju plida pascioe, des mal plida depresiae simptomoi. Tio validas anca por tre malgrandai dosoi da pascioe. Tio gravas precipe por maliunae cae malsanae homoi, ciui capablas plenuminur tre malaltan nombron da pascioe en tago. Cio casigias malantau la protecte effico de ciutaga activezzo, tio tamen ne estas tute clara, diras la studaggio. Cae corpai mecanismoi, cae psicosociai effectoi estas eblai kiel clarigo. Exemple, movigiado efficas contrau inflame, gi plialtigas ancau alie la senton de mem efficetso, eble activa vivo stilo havas positivain effectoin je ciui niveloi.